Handelinge, hoofdstuk 7 Die priester vraagt toe vir Stefanus, Is dit waar? Toe sê Stefanus, Broers en vaders, luister naar mij. God aan wie al die eer toekom, het aan ons voorvader Abraham verskyn, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran gaan woon het. God het vir hom gesê, Trek uit je vaderland uit, weg van jou familie af en gaan na die land toe wat ek vir jou sal wys. Abraham het toe die land van die Galdeërs verlaat en in Haran gaan woon. Na sy pa se dood het God hom daarvandaan laat trek na hierdie land toe waarin jy vandag woon. God het hom geen eiendom in hierdie land gegee nie, selfs nie 'n handbreedte daarvan nie. Maar hy het wel beloof om dit as besitting vir hom te gee en na hom vir sy nageslag alhoewel hy nog nie 'n kind gehad het nie. God het so gesê: Sy nageslag sal bywoners wees in 'n land wat aan ander behoort. Daar sal hulle slawe wees en 400 jaar lank baie swaar kry. Maar ek sal die nasie straf wat hulle as slawe aanhou. Verder het God gesê: Daarna sal hulle wegtrek en my op hierdie plek dien. God het met Abraham 'n verbond gesluit waarvan die besnydenis die teken is. So het dit gekom dat Abraham sy seun Isak op die 8ste dag na sy geboorte besny het. Isak het dieselfde gedoen met Jakob en Jakob met die 12 stamvaders. Uit jaloesie het die stamvaders vir Josef as slaaf verkoop en so is hy Egipte toe. Maar God was by hom en het hom uit al sy ellende gered. God het aan Josef wysheid gegee sodat hy in die guns van die farao, die koning van Egipte, gekom het. Die farao het hom as onderkoning van Egipte en as hoof van sy hele koninklike hof aangestel. Later het daar hongersnood in die hele Egipte en ook in Kanaan gekom. Die nood was hoog en ook ons voorouers kon nie kos in die hande kry nie. Toe Jakob hoor dat daar kos in Egipte is, het hy ons voorvaders op hulle eerste reis daarheen gestuur. Op hulle tweede reis het Josef hom aan sy broers bekend gemaak. Toe het die farao ook van Josef se familie te hore gekom. Josef het vir Jakob sy pa en die hele familie laat haal. 75 mense altesaam. Jakob het na Egipte toe gegaan en daar het hy en ons voorvaders gesterwe. Hulle liggame is na Sichem toe gebring en begrawe in die graf wat Abraham vir 'n som geld daar in Sichem by die nakommelinge van Hemor gekoop het. Teen die tyd dat God die belofte wat hy aan Abraham gegee het sou uitvoer, het die volk in Egipte reeds tot 'n groot getal aangegroei. 'n Nuwe koning wat nie vir Josef geken het nie, het egter in Egipte aan die bewind gekom. En hy het 'n slim plan teen ons mense beraam en ons voorouers wreed behandel. Hy het hulle verplig om hulle babetjies buite aan hulle lot oor te laat, sodat hulle nie aan die lewe sou bly nie. In die tyd is Moses gebore en hy was baie mooi. 3 maande lank is hy in sy ouer huis versorg. En daarna is hy buite aan sy lot oorgelaat. Daar het die farao se dogter hom gekry en sy het hom as haar eie seun grootgemaak. Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en hy het uitgeblink in woord en daad. Op 40 jarige leeftyd het die verlange by hom opgekom om te gaan kyk hoe dit met sy mense, die volk Israel, gaan. Toe hy sien dat een van hulle deur die Egiptenaar mishandel word, het hy die slagoffer gaan help en die misdaad gewreek deur die Egiptenaar dood te slaan. Hy het gemeen sy mense sou begryp dat God hom wou gebruik om hulle te red, maar hulle het dit nie verstaan nie. Toe hy die volgende dag op twee Israeliete afkom wat beklei, wou hy vrede maak en hy sê: "Mense, julle is tog broers. Hoekom beklei julle dan met mekaar?" Maar die een wat met die bekleierery begin het, stamp vir Moses op sy en sê: "Weet jou as ons leier en as regter oor ons aangestel?" wil jy my ook doodslaan soos jy gister die Egiptenaar doodgeslaan het? Toe Moses dit hoor, het hy gevlug en 'n bywoner in Midian geword. Daar is vir hom twee seuns gebore. 40 jaar later het 'n engel eendag in die woestyn by Sinaï berg in die vlamme van 'n brandende doringbos aan Moses verskyn. Moses was baie verbaas oor wat hy sien. En toe hy nader gaan om te kyk wat dit is, hoor hy die stem van die Here. Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob. Moses het gebewe en dit nie gewaag om te kyk nie. En die Here sê vir hom: Trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Die mishandeling van my volk in Egipte het ek gesien en hulle gekerm het ek gehoor. Daarom het ek gekom om hulle te red kom nou nader, ek wil jou na Egypte toe stuur. Dit is diezelfde Mooses vir wie die Israelite nie wou aanvaar nie, en vir wie hulle gesê het, wie het jou as leier en rechter aangestel? Toch het God juis vir Mooses as leier en redder na hulle toe gestuur, dier die engel wat in die dooringbos aan hom verskyn het. So het het gekom dat Mooses hulle uitgeleid het. Veertig jaar lang het hy tekens en wonders in Egypte by die Rooi See en in die woestyn gedoen. Dit is dieselfde Moses wat vir die volk Israel gesê het: God sal uit julle eie geleedere vir julle 'n profeet soos ek laat voortkom. Dit is hy wat toe die volk daar in die woestyn bymekaar was, die skakel was tussen ons voorvaders en die engel wat met hom op Sinaï berg gepraat het. Hy het die lewende woorde ontvang om aan ons mee te deel. Ons voorvaders wou egter nie na hom luister nie. Hulle het hom verontagsaam en na Egipte terugverlang. Toe het hulle vir Aaron gesê: "Maak vir ons gode wat voor ons uit kan trek, want hierdie Moses wat ons uit Egipte uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie." Die gevolg was dat hulle destyds 'n afgodsbeeld gemaak het in die vorm van 'n kalf en daaraan offers gebring het en fees gevier het tot eer van hulle eie handewerk. Maar God het hom van hulle afgewend en hulle laat begaan om die sterre te aanbid, soos daar geskrywe staan in die boek van die profete. Was dit vir my Israel dat julle brandoffers en ander diereoffers gebring het gedurende die 40 jaar in die woestyn? Nee. Julle het die tent van Molek saamgeneem en die ster van julle God Refan Julle het hierdie beelde gemaak om te aanbid. Daarom sal ek julle tot anderkant Babylon wegstuur. Ons voorvaders het die tent met die getuienis by hulle in die woestyn gehad. Moses het dit op bevel van God gemaak volgens die voorbeeld wat hy gesien het. Die volgende geslag het die tent ontvang en dit saamgeneem toe hulle onder leiding van Joshua die land in besit geneem het waaruit God die inwoners voor ons voorvaders uitverdryf het. Dit het daar gebly tot die tyd van Dawid. God was vir hom goed. En Dawid het gevra om toegelaat te word om vir God 'n tempel te bou vir gebruik deur die nageslag van Jakob. Maar dit was Salomo wat die tempel gebou het. God die Allerhoogste woon egter nie in geboue wat deur mense gemaak is nie. Soos die profeet dit stel: Die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete sê die Here. Watter soort huis sal julle tog vir my bou? Of watter plek as my rusplek? Het ek nie self al hierdie dinge gemaak nie? Julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders gevolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Nou het julle self die regverdige verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het. En tog het julle dit nie gehoorsaam nie. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterrand van God staan. Kyk, het hy gesê. Ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterrand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: "Here Jesus, ontvang my gees." Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: "Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie." Met hierdie woorde het hy gesterwe.